Sensação. É o Jorginho lança. É, é, é. é o Jorginho que lança a sensação. Jorge que lança a sensação Lança nova moda do baile Pras meninas requebrar até o chão Começar aquele mero combate Aqui mostrar que dança de verdade Vai partir pra segunda fase Sensualização do batidão com corpinho de violão ah, ah, ah, Pras princesinha, pras princesinha patricinha Pras donzela de favela Pras princesinha patricinha Pras donzela de favela De favela a Patricinha dá mais rebolada, na sequência dá mais empinada e as favelas da e quebra. Vejo os moleque louco por ela. A Patricinha dá mais rebolada, na sequência dá mais empinada e as favelas da e quebra. Vejo os moleque louco por ela. Por ela. A Patricinha dá mais rebolada, mais rebolada, mais rebolada. A Patricinha dá mais rebolada, mais rebolada, mais rebolada. A Patricinha dá mais favela, nasce e nasce aqui, nasce e quebra. E as favela, nasce e nasce aqui, nasce e quebra. as favela, nasce e quebra. Deixa os moleque doido por ela, tudo por ela, tudo por ela. Sensação, é o Jorginho lança. É, é o Jorginho que lança a sensação. hoje que lança a sensação Lança a nova moda do baile Pras meninas requebrar até o chão Começar aquele mero combate Aqui mostrar que dança de verdade Vai partir pra segunda fase Sensualização do batidão O corpinho de violão ah, ah, ah, ah princesinha, pras princesinha patricinha, pras donzela de favela, pras princesinha patricinha, pras donzela de favela, de favela. A patricinha dá uma rebolada, a sequência dá uma empinada e as favelas da se quebra, deixa os moleque louco por ela. A patricinha dá uma rebolada, a sequência dá uma empinada e as favela, da se quebra que louco por ela, por ela, por ela. A Patricinha da uma rebola, uma A Patricinha da uma rebola, uma A Patricinha da uma rebola, uma rebola, uma rebolada. E de favela, dance dança, dança quebra. E de favela, dance dança, dança quebra. E de favela, dança quebra. Deixa os moleque louco por ela. Sensação, é o Jorginho lança